A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt svješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi. Dobar put vjernika. Dobar put vjernika. samo sa sunetskim knjigama. Posjetite nas na www.autor.com Soba Put Vjernika Na portalima www.stazomislama.com i www.esunne.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal, kubhana video i audio, download arhive. Kuran pa i Tefsir, Akida, Fik, zanimljivosti vezane za stanje Islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Zato nas posjetite www.bauda.com Soba put vjeri. جالسا عاق القعود منعما قرا الجهاد حياته فتقدما ومضى القنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما يمضي لسان الحال مسدد بالعزم ينطق في الورى مترنما إن ضج سقع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت بالذمى يا نجوم الآخرة رحل ما رحل وبقي ما بقي وما عند الله خير للراضين الصابرين هوانك تشتكي حرمان تطول بعطلها الأزمان kakav to bila vjera kada ona ne bi imala svojih boraca. Kafir se bore za svoje ideje. Unafici se bore za svoje ideje. ideje. Što bi na muslimani trebali da radi? Trebali bi da nježno, odnosno da baštine i svo, svoje tradicije, odnosno Kur'an i Sunnet. I trebali bi da to čuvaju krvlju svoju. ثوط الهم والأحزان وتأكل نار حسرتها وسم الهجر والنسيان وتقلب إحداهن سوط الهم والأحزان وتأكل نار حسرتها وسم الهجر والنسيان يهاجر dok se držala Allahova užeta i pobeđivala se. Kada je nastalo razilaženje među muslimama, ovo što, o čemu smo govorili u prvom dijelu hudbe, onda su muslimani oslabili. Onda su bili upitni njihovi gradovi, a ne Onda su njihove države bile nestabilne. الأشجار وإن ثارت هموم النفس في الإحساس كالبركان فصبرا أختنا صبرا على الآلام والأشجار وإن ثارت هموم النفس في الإحساس كالبركان Io su tri grupe. Jedna je pretvorilo svinje, drugi u marmune, a treći je spasio. Koji je spasio? Spasio je samo oni koji su odračali od onih koji su dovoljno sudakom. A oni koji nisu, koji su šutili, rekli mi nećemo ništa govoriti, i oni koji nimi, onaj su radili to, Allah Đelešanu je kazano.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 mog ovakvog stanja u kakvom se nalazim halu, pa ne mogu dovoljno da stojim, da se koncentrišem, I što sam se malo prehladio, pa nije mi glas baš ostao jasan. <laughs> Mi ćemo danas, inšala od dala, cijenja braća i cijenja sestre, govoriti o firkatu način, skupini koja će uspjeti, inšala od do sudnjega dana. Odnosno skupini koja se bude držala ovih svojstava koji ćemo danas spomenuti, oni će uspjeti i oni će hoditi putem ispravnim ispravni putem do dženeta Ako se samo budu predržavali ovih nekoliko stvari koje ćemo spomenuti. Između ostalog moramo prije spomenuti, braćo, da je Muhammed sallallahu alaihi na na odnosno govorio nam da će doći vrijeme kad će se njegov umet podijeliti. U više hadisa, više od deset hadisa postoji, jedni su vjerodostojni, drugi nisu, međutim oko dva hadisa se uopće u Lema ne stvorili o kojima govori poslanik sallallahu alaihi ve sellem kada kaže u hadisu, sada citiram hadis od Amra ibn a bilješ ga imam Tirmizi Albani, kaže u svom da je hadis sahih. Kaže poslanik sallallahu alaihi ve između ostalog, tefteriku ummeti kulluhum finnari illa millete wahida. Kalu, hum wa Poslanik sallallahu alejhi ve selleme prije nego što počnemo govoriti o ovom je rekao da će se razići spomenuo tehteliku a ne tehtelifu. Što razdvajamo ove dvije riječi? Da je tehtelifu, onda je umet se razilazi u fiku. A tefteriku je razilaženje u akini. Znači, ovaj će se umet podijeliti na 73 skupine i, i to ne u onim neobaveznim stvarima o knjigi, odnosno običnim stvarima o već u temeljnim stvarima o knjigi. I to, kaže Ulema, se odnosi riješ terteriku umeti, će se umet podijeliti na 73 skupine. Pa mora da znate, znači, da ova riješ se odnosi lično na akidu i njezne temelje. Ova će se umet podijeliti na 73 skupine u temelju akide, u temeljnim pravilima akide. Međutim, poslanik sallallahu alaihi ve selleme u drugom hadisu od Ebu Hurere koje se prešta je poslanik rekao da će to biti džemat i oko njega se ne razilazi puno lema ili sahih ili da će to biti džemat koji će biti na pravom putu kao što je u ovom hadisu rekao da je ono na čemu sam ja i koji ja sahabi. Međutim, braćo, taj džemat, ta skupina, firka to znači spašena grupa ima svoje osobine i svoja svojstva koja mora postojati kod sebe da bi se nazvala ovom skupinom. Ne može svako sebi prepisati da je ehli sunet Ne mogu ni oni koji govore da je sve 73 skupine od umeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da to uopće nisu muslimani koji se zovu muslimani, odnosno da milijarda i pol muslimana ne potpada po te skupine. Da se to odnosi na neke frakcije poput komunista, poput kršćana, poput židova. I takvi smo govorova čuli. Ne, ovdje kaže teftariku da će se razići njegov umet, odnosno njegovi sljedbenici koji su povjerovali Muhammeda sallallahu u osnovnim stavoma akide i naum je džumhur ulema. je znači složna stav ulema, osim savremenih alima koji hoće da kaže da u muslimanskom umetu sve u redu i da nema nikakva razilaženja, ali umet ne ide naprijed. A vidimo na svim područjima islamskog umeta da se muslimani između sebe mrze, a mržnja između ostalog prvenstveno dolazi iz prsa, a ona se prvenstveno veže za akidu. I nije čudo kada na fakultetu profesor kaže, ko mi kaže da Allah Đelešanu je na aršu i na sedam nebesa, a on je maturidijske akide i kaže on je kjafir. Znači on tvrdi da je onaj koji je ehli sunetskog usmjerenja, da je on kjafir. I znači odmah se odredilo ko je to na istini, a ko nije na istini. Znači i ne potpada pod ono kako su rekli da je to, da to se odnosi na umet Muhammeda sallallahu koji su prijeli Muhammeda sallallahu alaihi za poslanika. Međutim, s druge strane, braćo i sestre, Allah subhanahu wa ta'ala nam naređuje da se ne bi smili A kada govori o tome da se ne bi smili razjedinjavati, onda govori o dvije stvari. Prvu stvar govori da se ne smijemo razići u akidi, a drugu stvar da nam govori da se ne smijemo razići u brastu. Treću stvar nam govori da se ne smijemo razići u pogledu Korana i Sunnata. Ti ajeti su vama poznati. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al Imran kaže nemojte biti vola kunu kelladina eh, tafarraku wa min Nemojte biti kao oni koji su se razišli nakon što su im jasni dokazi došli. I ovo je dokaz da će iz umeta Muhammeda koji su priznali poslanika da će se razići. Nakon što su jasni dokazi došli, čisti dokazi, nemojte biti kao oni koji su svoju vjeru podijelili i pocijepali se. Oni neće nikada uspjeti. Oni su od onih koji su hasenu, od kojih su propali. I ovakvi ajta ima koliko god hoćete. Allah Želešanu u ajtima kada god govori o jedinstvu, govori braćo i sestre o haramu, odnosno o grijehu, da je se grijeh različit. Pa kaže, la tesimu bihabila i džemija, vola te farraku. Govori o Kur'anu, čvrsto se vi Allahova užeta držite Kur'ana, nemoj da bi se što, nikako se ne smijete različiti, vola te farraku. Teferraku, nemoj da bi se različiti, pazi, hadis koji govori na ovu temu, hadis koji je jako sličan Kur'anu, jeste hadis od Ebu Horeire, radijallahu anhu, kala, kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, inna Allahe ta'ala, kaže da Allah želešanu jerda, alaikum salate da je Allah kod nas zadovoljan sa tri stvari. Kaže o jekrehu, alaikum salate. A kod vas je sa tri stvari nije zadovoljan. Rek, jekrehu, lekum salate. Nije sa tri stvari. Sa strana koji je zadovoljan Allah subhanahu wa ta'ala kaže en tabudu, ola tušiku bišejan. Da Allaha Đelešanu samo obožavate, da ne pripisujete druga. Druga stvar, en te'tesimu bi hablillahi džemi'a, da se čvrsto Allahova umzeta držite. I treća stvar, velate farraku. Allah je zadovoljan kad se njegov umet ne razilazi. A mrzi jekrehu lekum talate, mrzi kod vas tri stvari, to jeste hile lakal, čula kazala, ketetu sual, puno pitanja, al mal i da rasipate, ojdate mal, da rasipate svoje mjetak. muslim. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala i Muhammed sallallahu alaihi wa sallam su osudili razilaženje, a pohvalili zajedništvo. Strogo zabranili da se muslimani U suri Enfal Allah subhanahu wa ta'ala govori muslimanima da se ne prepiruju. Ovo ne mora biti akidesko razilaženje. Da muslimani ne smiju neprijateljstvom gledati jedni sprem drugim. Da se moraju voljeti, pa kaže kao prema veje ja ovdje odlazim na amru, ti Allah rasule, ti rasul. Ovi jednici pokrivati sa Allahu i poslaniku. I nemojte se, kaže, prepirati, da ne biste bez borbenog duha ostali. Allah subhanahu ta'ala kaže, a kao lijek drugi daje aspiru, i na vama sabirim, saburajte. Allah je na snagu koji saburaju. Međutim, pored toga, umete se, kao što smo rekli, različito Ali istina je jasna. A Neistina je jasna. Ove stvari mora da znamo. Kod Allaha se zna, a i kod ljudi se zna ko je na istini, a ko je na batilu. Znači, oni koji budu slijedili ono što je govoreno o ovom, ovim stvarima je na istini, a oni koji ne budu slijedili, oni su na batilu. Prva stvar, znači, jeste ta skupina se odlukuje po tome što odbija osobe notarije, a što se čvrsto drži Kur'ana i sunnata. Allah Želešanu voli ljude koji se drže čvrsto Kur'ana i sunnata. I to nam je naredno, kao što smo rekli, va tesmi behamdula i džemija, čvrsto se držte Allahova uzeta. I ne, nemojte se razrednjavati. A isto tako zabranio je Allah subhanahu wa ta'ala da se uvode otari u vjeru. I naredio je da se to osuđuje. Pa kaže, jeume tebe dugo džuhu, od tesve dubu I na dan kada neka lica budu crna, a neka lica budu blistava, kaže Ibn Abbas u da Ibn lica koja će biti crna su ehlu bida, ehlu firka, oni koji budu slijedili novotariju i oni koji se budu razilazili. A oni koji su bijeli lica, to su, kaže, ehli sunnet od Oni koji budu slijedili Kur'an i sunnet. I znači jasno je. Dalje poslanik sallallahu alaihi wa kaže u jednom hadisu Kaže u više hadisu sam mi govorio sa jednom hadisu koji sam ja spomenula na početku hudbe. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala hajru kelam kelamullah wa hedi hedi Muhammed sallallahu alaihi sallam. Najbolji govor je govor Allaha Đelešanu. Najbolja uputa je sunet Muhammeda sallam. Ništa poslije ovoga ne spomenuo da je najbolji. Pa kaže, a najgore stvari su šarul umur. To jeste uvedene stvari. Pida. Kaže, a svaka bida kullu bidati dalale. Kaže Imam Režak al ova riječ kullu bidati dalale je sveobuhatno onaj značenja. Znači nema ni jedne bide da ne odi u zabludu. Samo ima manji zabluda i veći zabluda. Da li je hadis od Irbada i hadis bilježi Ebu Davu, kaže poslanik sa sama sahabima, kaže, meni ja išu minkum badi, ko bude od vas živio, poživio posle mene, fe se je raziti lafen vi ćete vidjeti mnoga razilaženja među njima, odnosno među muslimanima sada. Pa kaže, alejkum bi sunneti sunneti hulefa i rašidina me i Držite se mog suneta i suneta mojih ispravnih halifa koji dolaze posle mene. Ovo je dokaz, braće, da čovjek treba da se klone notarije, gdje kaže, a klonte se notarije, a svaka notarija je zabavna. Ali kad se držite suneta, kao što se držite putnacima. Znači kutnjaci su zna, onaj, označavaju najčvršće vezane, najčvršće držane. Držite se čvrsto Kur'ana i sunnata, i sunnata prakse Muhammeda i sunnata naše naših i ove prakse, kao putnjacima. Pa ovo nam označaje da će biti teško vrijeme ako se neko čvrsto ne da će zalutati Da li je hadis od a bileži ga Buharija Muslim, a bileži ga isto u Arba i Nerevi imam Nevi, gdje kaže Aisha radijallahu anha, da je Boži poslanik sa svom rekao Men ahtefe fi emna hada ma se minu fehuere Ko uvede u našu ovu vjeru, nešto što nije od nje, ono mu se odbacuje, ono mu se ne prima, čak će na sudnjem danu biti pitan za to. Dalje, braćo, kada je u pitanju čuvanja od novotara i ne prelaženje blizu novotara, o tom su ispunjene knjige učenjaka dao Pravođevata. O tome kada bi brojali, mogli bi dan i da brojimo. Međutim, mi ćemo samo kratko spomenuti gdje kaže Sufjan Eseri i Sufjan ibn Ujene, sličan govor govori, kaže, kaže, ko bude sjedio sa novotarom, njegovo srce će odsrnuti. Dalje ima Malik, Rahmetullah Lehi, vidite šta su prijašnji učenjaci smatrali novotariju. Dolazi mu čovjek u Medinu i kaže, šta vidi še i veo i hrame iz Medine iz da ne oblačen sam i kata u legi. Pasta braću, nema je sva složna da je, ako je obuče i hrame iz Medine, da je hađ isprava. Ali je sunet obući i hrame sa Pa kaže on, što ti smeta da tako to da obučeš? A pa oto da je bolje. Pa kaže on, ne mogu ja šeži odavde, Daj da te obučem odavde. Pa mu on citira ajet i sure Nun. Neka se pripaze oni koji suprotno postupaju na ređenju njegovu. Da i entusivu tu sivu fitnetu, da i kakav musibet fitne ne pogodi. Pa sad znači, ovdje ovaj ajet puno govori. Kad musibet fitne pogađa? Što je nas pogodio musibet fitne? Odgovor nama. Zato što se nismo pripazili da li postupamo po naređenju Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Da li radimo po sunnetu? Kaže, evo, evo tu sibe, evo ju sivemu. Ili da vas kaže musibet, a zabu ne li nestavi žestoke patnje, odnosno odlazak u džehennem. Molim Allaha Đelešanu da nas sačuva. Na drugoj strani Allah Đelešan nam govori mnogo ajeta, braćo, gdje kaže Inna Allahe yuhibbu lazine yuqatilune fi sabili safen kenom burnjaka sursa. Kaže Allah voli oni koji se bore na njegovom putu u redovima kao bedeni čvrsti. Allah Đelešan nam naređe da budemo zajedno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže alejkum bi džema. Nama je da se držite džemata i ne yakulu dhibu min gharam qasiya Vuk jede ovcu koja se osami. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam naređuje da to bude imanska veza. Kada se vežemo za džema i za braću, ona mora da se vežemo iskreno i da to bude imanska veza, a ne neka dinamička veza. Druga stvar, znači, jeste i odlika Ehle Sunneta vel džemata jeste njihova borba za ovu vjeru. Kaka bi to bila vjera kada ona ne bi imala svojih govoraca? Kafir se bori za svoje ideje. Monafici se bore za svoje ideje. Što bi nam muslimani trebali da radi? Trebali bi da nježno, odnosno da baštine svo, svoju tradiciju, odnosno Kur'an i I trebali bi da tu čuvaju krvlju svoju. Pa se kada je bila bitka na Uhudu, raspoznavanje između vjernika i nevjernika je bilo borba je moja krv, borba je moj život. Borba je moja krv, borba je moj život. Borba je moj islam. Muslimani su se uvijek borili za ovu vjeru. Allah Đelešanu je naredio da se borimo za ovu vjeru. I ne smijemo ništa, ničemu drugom predavati važnost kao borbi za njegovu vjeru. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Teuba. Kul in kane aba'akum, ve Kaže Allah Đelešanu za osam stvari u ajetu. Ako vam budu oči vaši, sinovi vaše, braća vaša, žene vaše, i metak vaš. Trgovačka roba za koju stranite neće tuđe imati. Kuće vaše stanovi u kojima se omesakinu terdemneha, u kojima se lijepo osjećate. E habu ilallahi o rasuli ve džihadi fi sabili ili hi dražili od Allaha i borbe na Allahom putu. Fatarapasu, sačekajte li. Dok Allah Đelešanu svoju odluku ne donese, ali nemojte se nadati oput i, po, i poboljšanju. Sve dok se ne vratite svojoj vjeri, kako kaže u hadisu od Allaha i pa kaže faterakesu hata jeti Allahu bi emenu. Wallahu la jehdi fasik. Sačkajte dok svoju odluku ne donese. Allah neće uputiti na pravi put fasik. U jednom hadisu koji bilježi imam Davud, kaže došli su poslaniku sa osama ashabi, ashabi i kažu Boži poslaniće, ljudi su raspremili konja i kažu nema više žihada. Kaže poslanik je tako žestoko skočio i kaže la Allahi, ne tako mi Allaha Đelešanu. Ne tako mi Allaha Đelešanu. Džihad ostaje u perdi, odnosno u konja i u njihovoj fuški će biti bereke za muslimane sve su njega. I u drugi hadis od Abdullaha Ibn Abbasa, hadise sahi, bilježi ga Buhara muslim, kaže el, el džihadu madi ila jomi Džihad ostaje do sudnjeg dana. Muslimani nisu mogli zamisliti odnosno prve generacije, nisu mogle zamisliti da će muslimani ostaviti borbu, a još gore ne bi moglo zamisliti da vidi muslimane danas kako osuđuju oni koji se bore na Allahovu Đelešanu u putu. I kaže u hadisu o kojem sam spomenuo od Allaha ibn Omera, kaže kada vi budete se bavili trgovinom i budete radili sa kamatom i budete se držali za krave i repove Zadovoljni sa po normalno. Allah će Đelešanu na vas pustiti poniženje. Neće ga vratiti sve dok se vi ne vratite svojom vjeru. Džihad, braćo, jest propisan da bi se ova vjera uzdigla. Džihad jest propisan da bi čuo čas muslimanke i muslimana. Ima danas veći obavezi od džihada u muslimanskom svijetu. Jer vidite da se muslimanke siluju na svakom mjestu. Oduzimaju se muslimanski meci na svakom mjestu. Ubijaju se muslimani na svakom mjestu. Muslimanska krv je jeftinja od vode i krompira. Jer vi treba omalovažavaju, ponižavaju muslimane na svakom mjestu. A poznato je fiksno džihadsko pravilo. Kada jedan musliman ili muslimanka zarobljen, ili jedan pedar zemlje muslimanski oduzi, muslimanima čitavog svijeta je dužnost da ustanu ako ne mogu ni oko i da brane čast i metak i krv muslimana. A poznato vam je kako je Atesim digao vojsku u Antakiju kada je muslimanka bila zatvorena, neobešćašćena, samo pritvorena, pa mu poslala pismo. Poslao je pismo vladaru bizantijskom i kaže Ja kelbiru, o kjer, ja kelbu, kada ako ne vratiš tu muslimanku, obe, neobešćašćenu već, netaknutu bolje rečeno, sa, uprati sa ženama, u muslimansku državu pod vlašu muslimana, ja ću ti to sa i srušit ću ti carstvo. On je se sa, tadašnjim vladarom. Allah, ma pa te si motišli je svoj Onako je bilo kako je rekao. Nije se to rešavalo diplomatskim putem. Dvije godine, pet godina da pusti čovjeka iz zatvora muslimana. Šest godina. Da se jedan zatvor za muslimane koji je napravljen zatvor. Ne. Odmah u jednom govoru, jednom pismu ima samo jedna naredba, a druga znači prijetnja. Hoćeš pustiti ili nećeš pustiti? i dok se muslimani tako održava. Čast muslimana je bila na visokom. Njihova riječ je od istoka do zapada se poštovala. Međutim, braćo, pošto vidite, danas su vrlo male skupine koje se bore za ovu a baš onako kako je poslanik sa sam rekao u hadisima, la te min al al Neće proći nikada vrijeme, neće biti ni jedno vrijeme, a da neće se jedna skupina iz mog umeta boriti za ovu vjeru. Za, dugoj je za kaže, zahiri naroda. Biće vanjskim izgledom na istinu. La je duruhum. Neće im naškoditi, men halefehu. Oni koji ih ostave, koji odvodnja. Neće da idu tim putem. Koliko je danas ljudi ostavilo tu? Neće da drži se istinu, da se bori za istinu brži rada. A da ne govorimo uzije pušku i bori se za nju krvnu. I zato je poniženje vraća. Džihad je propisan za ove stvari. Da ukaže neprijatelju da je muslimani imaju svoju snagu. A snagu, kako kaže Hale ibn Velik, dolazim ti vojskom koja više voli smrt nego vidi žene. I Allah Đelešanu traži ovakve borce. Traži žeđi mu'mina ovakve fi ladine A neka se sam na Allahom putu bori oni koji su spremni dati ovaj fa la Ako vi budete na pa budete i budete vraćeni kući. Allah Đelešanu će vas Allah Đelešanu će I zato nema šta Četvrta stvar, braćo, jeste da muslimani moraju voljeti u ime Allaha i mrziti u ime Allaha. Ovo je jako bitna stvar. Mora musliman zna koga će voljeti, a koga će mrziti. Kada bi tako bilo, ne bi se muslimani odletali prema zapadu i išli nekakvim evropskim integracijama, već se odletali prema istoku i tražili svoju braću mudenu na istoku da im pomognu ako treba ekonomiji, ako trebaju vjeri, ako treba školstvu, ako pa treba u medicini, sve to ima kod nas. Mi smo najbogatiji umet. Samo nam treba muđahida vraćati. Samo nam treba oni koji su spremni proliti krv i uznoj se za ovu vjeru i otpatiti za ovu vjeru. Allah Đelešanu neće ostaviti bez nagrade za stvari. Pa zato kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže, men ehabba lillahi, wa kao ju ata lillahi, fekad istekmel iman. Ko bude volio u ime Allaha, mrzio u ime Allaha, dao u ime Allaha, a ne u ime Allaha, fekad istekmel iman. On je upotpunio svoj iman. Revahu Buhari on muslim. Ali sam ne revahu an Ebi Hureyre radi Allahu anhu. Znači, braćo, ovaj hadis je sahih. Ko bude volio ime Allaha, mrzio ime Allaha, koga volite ime Allaha? Ko se to voli u ime Allaha? Znači samo se mu'min voli ima Allah. nam mu'minu na izbor. Mu'mini su braća. Vijenici se vole ima Allah. A Allah, Allah Đelešanu je opisao umet Muhammeda sallam. Muhammedu Rasulullah. Valadine maho kufar Muhammed je samo Allahu poslani. A oni koji ga slijede, strogi su prema nevjernicima, a samilosti među sobom. Vidite danas muslimane koji su spremni na svakom dijelu zemlje da hapse naj odlikovanje insane. najbolje insane ovog umeta. Zovu se muslimanima, a spremni su ih hapsiti, zatvorati, ubijati, progoniti. Ali samo muslimane. Muslimani imaju 50 država, 50 vojski, 50 policija, kako kaže Abdumeli. Ali oni ne smiju pucati u nevjernika. Samo smiju pucati u muslimana. I dozvoljeno je, kaže mi jedan od njih, kaže, nama je rečeno kad hapsimo vehabije, da puno ne zatežimo kotu Ako se budu samo suprotno da puca. Ti taki isti kada je bio rat, krili su se iza naših leđa, ja je vidio svojim očima. Ti taki isti kada je trebalo se boriti protiv Karadića i Ratka Mladića, krili su se iza naših leđa. Krili se po podrumi. Krili su se svugdje. Izuze mali broj ljudi koji su bili hrabri, a oni su uvijek bili odvažni, osvajali su linije. A većina ih se pila i tražila samo puta kako bi inostranstvo u dijasporu pobjeglo. Međutim, neki se od njih danas vraćaju sa diplomama, postaju policajci, postaju sudije, postaju poslanici pod navodnim znacima u parlamentu i donose zakone protiv onih koji su se borili za ovu zemlju, odnosno prije toga borili se za Allahom i u isti koš, znači taki isti, jer ima je a Ustaša četnika musliman, u isti koš, platni koš trpa invalida Ustašu, invalida Četnika invalida muslimana koji se borio za ovu državu, a ona dvojica se rušila ovu državu. To je najveća sramota koja se mogla desiti poslije ovoga genocida koji je bio od 1992. do Da u isti koš trpa je čovjek koji je branio državu i onoga koji je napadao državu. I zato molim Allaha Đelešanu da nas pomogne i uputi na pravi put. Ja moram uskratiti, usuširokiti, jer svaka ova tema zahtjeva, braćo, jedno, jedno predavanje. أقول قولي هذا واستغفر لكم إن الله غفور رحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد I zadnja stvar koju ćemo spomenuti, peta stvar, braćo i sestre, jeste od firkatu nađije spašene grupe jeste i to što oni jedmuruna bil marufi wa jenhevna an Što oni naređuju dobro, a zabranjuju zlo. Smiješno je govoriti da će biti red na zemlji ako ove, dvije stvari ne budu biti. Allah Želešan nam naređuje da mora biti skupina koja će popravati Drugi reči, drugi se zaposlili uhljebili, nazvao što i mi počnemo takvi biti, I njima ne interesuje kako se kreće, kud se kreću muslimani. Koga muslimani vole, u što vjeruju, koga slijede. Ali onoga koji je ljubovona prema ovo vjeri mora da to brine. Jer Allah je šanu naredio وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَلَكِنْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Veže pobjedu za ove dvije stvari. I neka među vama bude oni koji će pozivati hajr, zabranjivati da se činje loša djela, a naređivati da se činje dobra djela. Eto takvi će uspjeti. Poslanik sam sam kaže u hadisu od Sejda al Hudrija, a hadis ima muslim, kaže, ne rea minkun munkerem bi ljugajru bi pa bi Ko vidi loše djelo, ko vidi, nema određenog čovjeka. Nema to ova institucija, ona institucija. Ko vidi bilo gdje, na ulici, u fabrici, ili bilo gdje na fakultetu, u u bolnici, ko vidi loše djelo, men rea, koga vidi, neka ga uklone ako može rukom. Fe ilam jestatea, ako ne može rukom, boj, boji se na svoj život ili nešto drugo, onda fe bili sami, neka priča o njemu, neka ljudi znaju da je grije, neka ne mogu doći na sud i da kažem, nije nam kaj taj rekao to. Fe ilam jestatea, ako ne budu htjeli i to, ako odnosno ne, mogu, mogli, ne budete mogli ni to, ne mogu mogli i to, onda فَبِقَدْمَ mu عَضَعَفُ الْإِمَانِ Onda to srcem prezite, ali ne znate da je to najslabiji vid imana. Ovdje ne znači da je on najslabiji mu'min. Ne znači da je to najslabiji vid djelovanja za Allahovu Đelešanu vjeru. Jer ima čovjek neka koji kao komunizmu ne mogu ni jezikom da to riješi. Ali svojim srcem to omrzio. I ne znači da on neće biti nagrađen za to. I da je njegov slab iman. Već znači da mora, znači, znati da je ovo najslabiji vid za Allahov vjeru. Da samo u sebi mrzi zlo. A onaj koji u sebi ne mrzi zlo, kad u Hadisu u borbi protiv vođa, kaže, a onaj ko se bude, kaže, borio ruku, on je mu'min. U Hadisu Rumu Hadis se sad i bilježi Ko bude se borio jezikom, on je mu'min. Ko bude, kaže, prezirao samo srcem, i on je mu'min. A ko ne bude to imao još ko Ko zlo ne smatra i ne osjeća to. kada se čini zinalog na ulici, braće, bolje rečeno sestre, kada se čini prenuba, kada se čini grijesi, mu'min mora biti ljubomoran, jer je njegov gospodar ljubomoran. On mora biti ljubomoran, ako nije ljubomoran, nije, nije sa nešto u redu sa njegovim imanom. On mora da reaguje. Ako ne reaguje, njegov impuls je slab. On je umire. Smrt mu je blizu. Govorimo o djerskoj smrti. Zato, braćo i sestre, mnogo je ajeta koji govore o tome. A mu'mini i mu'minke se moraju pomagati. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame je o tome puno govorio. I rekao čak u hadisu od Ebu Bekra, vi morate ako vi zulumčara ne uzmijete za ruku i ne odratite od greha, kaže, poslije ćete dobiti, najbolji od vaše dobiti. Ali nova neće biti uslušana. E sad ja govorim onima koji smatraju da ne trebamo izlaziti u javnu davu i ne trebamo se boriti protiv grijeha, što nam se dove ne uslušavaju? Koliko ljudi dovi? Zato što mi šutimo na grije. Pa Allah Želešanu je kaznio stanovnike onaj Eke. Za kako je kaznio? Bili su tri grupe. Jedna je pretvorila u svinje, druge u a treći je spasio. Koji je spasio? Spasio je samo oni koji su odraćali od onih koji su lovno sodakle. A oni koji nisu, koji su šutili, rekli mi nećemo ništa govoriti, i oni koji nije, onaj su radili to, Allah našao je kazni. Znači, nema šutnje na zlo. Ako šutiš na zlo, ako ne budeš odraćao, onda, znači, brzo će Islam se utrnuti na terenu, na prozor, onda neće do vas odlušava. Zašto? Zato što kod tebe se zlo raditi i ne bićeš nići. hoće da te Allah Đelešanu kirametom dalje pobjedu i pomoći. To ne može nikada. To se ne može desiti nikada. Ovo mora raditi muško i žensko. Allah Đelešanu kaže u suri Teube. Wal mu'minine wal mu'minati ba'du mevlija u ba'du. moruna bil ma'rufi wa jenherna anil munkeri. Kaže i vijenici i vijenice su prijatelji jedni drugima. Šta je njihova osobina? Prije namaza i zekijata vraćaju. Kaže, oni su oni koji naređuju da se činje dobra djela, a loša zabranjena. I mu'mini mu'minka. I vraćo, mogli ste da vidite, ona nije čudo što je umu Suvej u tri bitke išla sa poslanikom sa svom. Pa u bitci na Huneinu kaže njezin čovjek Talha Boži poslanice, vidiš li ti umu Suvej? Kaže, vi, pa šta će ona nož u rukama? Kaže poslanik, umu Suvej, što nosiš daj nož? Kaže, Boži poslanice, ja ovaj nož nosim ako me kakav mušik napane da mu stomak raspoli, da mu treba izvadi. Zato, braća, to su bile žene. Žene koje su naređivale dobro, onda su vlastnom rukom, sa I one koji su govorile svojim jezikom. Ajša radi Allahu Anja, majka vjernika, nije dala ni jednog suneta da se, da se ispiri u Medini. Kada bi neki ashab govorio iza Zastroka, Abdullah ibn Omer, jedne prilike što je govorio, a nije zapamtio hadisa, odnosno nije znao hadisa od Kaže, čudim se ja sinu Hatamovu, odnosno Omerovu, Ablahinu, pa on je bio non sa poslanikom, sam znam, ne zna taj propis. Nije to tako, to je ovako. Znači, žena je dužna da reaguje. Kao što je žena Esma tu ona, Lejs reagovala kad je Omer ono Adelustu rekao, čekajte ništa, uzmate puno mehra. Pa kaže, vallahi, emiru mu'mini, vi ti to ne možeš nam odrediti, to ne možeš nam odrediti. Znači, žena mora da naređuje dobro i da odvraća od zla. Možete zamisliti braću tetku, Safiju tetku, poslanika sa kada su sa shabe borili protiv 20.000 mušnika, saveznika, ušao je jedan židov u Mediju da vidi da li ima vojnika u Mediji. I počeo da ispituje da napanu grava. Jedno od tomena židovskih koji je bilo, u toj tomena ženskih filopona. Pa kaže ona Hasan u pjesniku, kaže idi ga ubije da kuda živi, došli idi, svi ga ubije. Kaže, ne smijem. Bio strašan čovjek. Kaže, ne smijem. Pa kaže, dobro, uzela je neku motku i iz krovara udarila po glavu. On je pao. Kaže, pa te sad idu uzmi. Sad ga odjeću, ne mogu ja onaj, skidate mušku. Kaže, ne smijem ja. Ja ne smijem. Pa kaže, Sefija je otišla odatak. Ali hoće vam ovo kaže sestri i braći. Sefija je sobom na bosanski sobom ubila židova koji je bio u Medini. Danas našem muslimanu kad dadneš pušku, kad nemoj mene blizu. Šta je tu? Nemoj to mene, ti ćeš to držati kod sebe. Sohom žena, sohom ubila kjafe mušku. Žene koje su u doba poslanika, jedna od žena, braćo, umu amare, je sve ispita kao učestvovala sam poslanikom sa Pa kada je poslanik sa ubiti na uhudu, nisam se nigdje okrenuo da nisam vidio umu amare koja je štitila. Pasta. Ova ista resma o kojoj sam pričao. Poslanik jedne prilike ležao na kriju. Ona, ja mislim, njemu bila majka po mlijepa, se ne varam, tako nešto. Bila je rodbina. Pa kaže, zaspoj, uspoj se. Kaže, šta se smiješ? Kada prikazana mi je vojska koja će osvajati daleke kraje Sicilije, pa kaže ona, ona moli Boži poslaniče, a ja budem od Kaže, je opet. Probudio je se i kaže opet ta isto. Kaže, Boži poslaniče, moli da ja budem od Kaže, ti si jedna od njih. Međutim, kada je krenula pohod preko mora je se išlo sa lađama na Siciliju, ta ista žena je krenula u džihad. Bori se na Lavom za šarku. I umrla. Pasta. I umrla je na tom putu. Jer je bila jako stara. Ali pasta vraća, kao i njezin čovjek Tala, Ibn Bidula, četiri sina iza njega. Treba poslati, ona je da ide iz na Siciliju, kaže sidom na Džehizunu, opremte me. Kaže, Boži poslaniče, onaj baba kaže, ente, ente katel te ma Rasulala sam, ma Ebu Bekr, ma Omer, ma Osman. Kaže, utrika, ostaje se nas, sad mu se mi boriti. Kaže, vallahi la džehizuni. Zar niste, kada čuli, Allah Đalešanu kaže, infiru hifafe, vrthikaru, džajbe, u boj bili slabi ili, ili, snažni. Odnosno, bili naoružani, ne naoružani, bili stari ili mladi, ima tefsir, ajta govori. Kaže, vallahi ne, upremte me. Krenuo je u tu istu borbu. Umro je na, na, na brodu. Sedam dana nisu našli mu gdje će ga okopati. Zato sedam dana uopće mu se tijelo nije čuo. Ali ovdje je pojenta, braće i sestre, što su oni svoj život davali za Allahov A mi nećemo dati ni marke za A hoćemo uspjeti. Hoćemo mi za za svoj život. I da u životu uspijemo. I sestre hoće da uspiju u životu, neki ne znaju čitati Kur'an. Neki ne znaju nijednog hadisa. Tako isto braća, hoće uspjeti uspjeh u životu, a još nisu skoro ništa dali za ovu vjeru. A pa vidite samo ashabe koliko se žrtvovali za vjeru. Samo 10% ashaba umrlo u Medini. Svi su umrli van Medine ili su umrli u džihadu, preselili, ili su preselili na, upozivanje na dobro i odrećanje. Sve jedan sam, pa čak i do Istanbula i Ansari kaže kada je, kada je bila, počela borba, kaže ja ako poginem u ovoj borbi kao starac, ukopajte mu najzadnji dio gdje je došla muslimanska vojska. Kaže, zašto to govoriš? Kaže, da sam svjedok ljudima dok je došla muslimanska roda. Da sam svjedok muslimanima dok je došla muslimanska roda. Vidite, danas su oskrinjave muslimani u njihovim državama, a ne u dalekim zemljama. Zbog čega, braće i sestre, nakratko? Zato što mi nismo svjesni mnogo stvari. Između ostalo nismo svjesni ove istine koju non stop jedni se bira i da li bi je prihvatili, da li bi prihvatili. Drugi koji su prihvatili, lijevi su, spori su, Treći koji neće nikako da prihvate. Četvrti koji osuđuju tu istinu. Peti koji bi više volili sa kjaferima napast nas, nego da keafere napadne. I to, to ste podjele između muslimana, Allah salam. A molim Allah, Đelešanu, da nas pomogne i uputi napravku, da budemo od onih koji su spomenuti u ovim skupinama I da se da se borimo za ovu vjeru, da pomognemo ovu vjeru. Jer pomaganje ovdje vjere je pomaganje našeg života. Jer kaže Allah Đelešanu, ja i juhelatina amanu stađibu lillahi wa rasuli. O vjericu, odazovite se Allahu i poslaniku. Zašto? Kaže da bi se svoj život sačuvali. Ja i juhelatina amanu stađibu lillahi wa rasuli. I da dakum lima juhiku. Valamu enna Allahi javudu bejne meri wa kalbi. Vannahu lehi tušerun. Kaže, dobro znajte da Allah se miješa između čovjeka i njegova srca. Allah zna šta je u vašim Šta hoćete? Allah Zna najbolje naše vijete. I zna najbolje naše mogućnosti. I zna najbolje naše stanje. Ali morate jedno na kraju znati. ovoj je hudbi. Da onaj koji ima silu iza sebe, koja se zove Allah Đelešanu, da ne može biti pobjeđen samo ako To mora da znate. Kakva se sila ispred, ispred nas postavila, da li da li u džihadu, da li u pisnicu, da ne može niko pobijediti Allah Đelešanu. Zašto? Zato što Allah Đelešanu kaže da je on, ja i nasu, entumul fukara ima Allah. Wallahu el ganilu hamid. Ovo je vi ste sve fukare, ovo ljudi, vi ste sve fukare. Sve jedan ste vi Allah je bogati, hvala i Allah Đelešanu kaže Men je surullah je surullah. I ako vi, po ljudi namete te surullah je surullah mu surullah kaže. Uvijek možete Allah u miru, pa će Allah vas pomoći. Koga Allah Đelešanu pomogne, ne može biti pitnik. Allah Đelešanu kaže, u jakli dene la rusuli, min Allah je Ja i moji poslanici smo sto postu pobijeti. U tu nema nimalo sumnji. Allah je se mukli držali vjere i pobjedili se. Dok se držala Allahova užeta i pobjeđivali se. Kada je nastalo razilaženje među muslimanima, ovo što, o čemu smo govorili u prvom dijelu hudbe, onda su muslimani oslabili onda su bili upitni njihovi gradovi, a ne su gradovi. Onda su njihove države bile nestabilne građane. Kada Allah, čovjek ima Allaha zna sa njim, onda ne treba se ništa Za njega je snaga koja je sve stvorila, koja je svime upravlja, koja je mi, je živi, koja oduzima dušu kome hoće, a rađa se ko, ona, koga on hoće. Znači, nema ništa ne može mimo njegove kontrole izmaći. Nema se čega musliman boja, sama ako je musliman molim Allah Žešan da nas pomogne uputi napravi put, da pomogne na naša mjesta, da pomogne da nas ujedini, da naša srca stoje bez njegovog spaja naših srca, nećemo uspjeti, molim da ovo našem projektu kojeg smo, kojeg smo se sakupili, jeli zbog kojeg ćemo se još i sakupiti, da uspijemo inšala da nam Allah upiše u dobra djela, da nam očiti naše vijete, da dobijemo nagradu na ahiretu, da pomognemo džahilje na svakom mjestu gdje se bori za Allahu riječ, da Allahu riječ bude da na svakom mjestu koji se bori da Allahu zato, vlada zemlju, hada, da Allah, da da سافر تجع وطن عمن تفارقه وانصف فإن لذيذ العيش في النصب والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والتبركات تبم ملقى في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عز ما ففي المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدعي الأوطان واغتربي ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدعي الأوطان واغتربي سفر تجد عوضا عمن تفارقه المنصب فإن لبيب العيش في النصب سفر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب آه، فإن لبيب العيش في النصب سفر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب سفر تجد عوضا عمن تفارقه فإن لذيذ العيش في النصب tražiš istinu. Kreni stazom pazom pravovjernih. Kreni putem vjernika. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mindara. Posjetite nas na www.auto.com www.radiomaria.com Soba punih vjernika Na portalima www.stazaneslama.com i www.esunne.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal, kubhana video i audio, downloaden arhive, Kuran i Persija, Akida, Fik, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Zato nas posjetite www.bauta.com Soba put vjernika.